Карачоллі, який ступив крок у його бік і вийшов із зали. Пройшовши кілька метрів уздовж дерев'яного паркану, зупинився і роззирнувся на всібіч. Засніжена вулиця була цілком безлюдна. Сміт повернувся і швидко рушив вузьким проволочком уздовж пічної стіни дикого оленя. За пивницею стояла невелика дерев'яна хижка. Сміт іще раз роззирнувся довкола і спокійно відчинив двері. Восьма година, сказав він у темряву. Виходь. Почулося шурхотіння одягу, і у дверях з'явилася Мері. Вона вся тремтіла, обличчя її було геть постиніле від морозу. Дівчина запитально глянула на сміта але той мовчки взяв її за руку і швидко повів до задніх дверей пивниці. Вони перетнули невеличкий тьмяно освітлений гасовою лампою передпокій, піднялися сходами на другий поверх, пройшли кілька кроків коридором і зупинилися біля довгих дверей праворуч. Хутко прослизнувшись з дівчиною всередину, Сміт причинив за собою двері. Кімнатка була невеличка, скромно вмебльована, але по яскравих ситчикових завісках та туалетному причандалю на столику можна було визначити, що господарює тут жінка. Мері сіла на ліжку і заходилася розтирати собі руки та ноги, щоб трохи зігрітись. На сміта вона позирала без всякого захвату. Я бачу. Тобі ці ігри дуже подобаються, в'їдливо сказала вона. Здається, ти вже добре тут орієнтуєшся. Інстинкт, пояснив Сміт. Він підійшов до гасової лампи на столику, яка ледве блимала, підкрутив гніт, і коли в кімнаті посвітлішало, розвернувся довкола. Знайшовши у кутку шкіряну валізу, він поклав її на ліжко і відкрив. У валізі лежав жіночий одяг. Сміт підвів Мері за плечі і сказав: Не гай часу, роздягайся, скидай геть усе. В цій валізі знайдеш усе необхідне. Мері здивовано звела на нього очі. Оце обрання. Але навіщо мені? Не сперечайся швидко. Швидко так швидко, здалася вона. Ти б міг принаймні відвернутися. Заспокойся, втомлено, сказав Сміт. У мене інший клопіт у голові. Він підійшов до вікна, виглянув у щілину між ситцевими завісками і повів далі. А тепер слухай, ти приїздиш автобусом із Штайнгартена, який буде тут через 20 хвилин. Із собою матимеш оцю валізу з рештою свого одягу. Звуть тебе. Марія Шенк, ти з Дюссельдорфа, кузина кельнерки цієї пивниці. У тебе сухоти, тому ти звільнилась із фабрики і поїхала у гори, щоб поправити своє здоров'я. Через кузину ти дістала нову роботу в Шлос Адлері. У тебе є особисте посвідчення, дозвіл на проїзд рекомендаційні листи у проштампольованих конвертах, все це в сумочці, яка теж у валізі. Так, ти все запам'ятала? Я гадаю, що так, неупевнено відповіла Мері. Але чи не скажеш ти мені, ради Бога, нетерпляче ворував її Сміт. Час, дівчино, час. Запам'ятала чи ні? Марія Шенк, Дюссельдорф, фабрика, сухоти, кузина тут. Тайнгартен. Так запам'ятала. Вона замокла, надягла через голову голубу вовняну сукню, розгладила її на собі і сказала зачудовано, а вона якраз на мене. Можна подумати, що її підбирали спеціально і підбирали спеціально для тебе. Сміт обернувся і оглянув її. Розмір 36, 26, 36. Десь так. Нам довелося...